بسم الله الرحمن الرحيم كملنا أي باب نعم بل النروك تمائم والتولى من الشرك نعم امنا عقد لحيته لا ما ذكر هذا تكبرا أو أو رقة تشبها بالنساء نعم أما دفع العين هذا ما ذكر هذا في الحديث نعم وقال ثم آه، استنجاء استجمر استجمر ما معنى استجمر كيف الفرق بين استجمار واستجمار faire la différence là. نعم استنجاء عام واستجمار خاص بالأحجار و و الرجيع ما هو الرجيع؟ ولماذا Pourquoi on ne peut pas faire l'istijmar avec les ossements de- d'animaux et leurs euh, excréments ايوه كله ثم في الأثرين الآخرين مناقشة آه، يقول ما معنى عدل رقبة أو عدل رقبة الحمد لله هذه السلام بقى ما قطع تمامه من إنسان كان كعدل رقبة ما معنى عدل رقبة كأنه يعني, يعني ايوه احتقاء نعم احتقاء عبيدا طيب وقال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن يكرهون ديتست ما معنى هذا عند المتقدمين تحريم نعم طيب ندخل اليوم في باب الثامن باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما أو نحوهما celui qui cherche la baraka auprès d'un arbre, ou d'une pierre ou autre. أولا التبرك معنى طلب البركة de chercher la baraka والبركة هو الثبوت واللزوم على خير ثبوت واللزوم على خير c'est-à-dire que ce que tu aimes demeure dure longtemps ou apporte beaucoup de profit. مثلا شخص فيه بركة c'est une personne qui va apporter beaucoup de bien à lui tout seul à lui tout seul un ta'am mubarak un ta'am qui a baraka c'est une nourriture qui est مثلا en peu de quantité peut suffire à beaucoup de personnes par exemple والبركة لا تطلب إلا من عند الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الآية الأولى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ديزا Dans le sens où Allah dit donc qu'en est-il de Al-Lat et Al-Uzza et Manat et les trois autres d'après elle Avez-vous donc pour vous les garçons et pour lui, c'est-à-dire Allah les filles, il s'agit là d'un partage inéquitable, injuste. طيب فكفيت الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ينكر على المشركين تبركهم بهذه الأوثان pour leur demander que vous qu'est-ce que vous ont apporté que vous ont-elles apporté en réalité هذا هو الشاهد يقول في الشهر الكلمات أفرأيتم أفرمي informez-moi alat on peut dire allat ou allat. Allat, bitarif al-lam, ma'khuz min ism al-ilah. C'est ce qu'on appelle ilhad fi asma'illah. C'est le fait de prendre le nom d'Allah et d'en sortir un dérivé autre que lui. Et le contraire, également, min al-ilhad fi asma'illah, an yusamma Allah bi ghayri asma'i. Pas de nommer Allah par autre que ses noms. C'est aussi de l'ilhad. وكلهما يجوز ويقول سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون que à Allah appartiennent les plus beaux noms, donc nommez-le avec ou invoquez-le avec. Et délaissez ceux qui, justement, font de l'ilhad dans ces noms. Donc tout nom qui n'est pas parmi les siens qui, par lequel on le nomme, Hada ilhad. D'accord à leur tête le fait de l'appeler Dieu هذا الحد في Dieu et c'est même pas une traduction de Allah كذلك parce que les gens disent c'est une traduction de Allah on dit là Allah s'il avait été traduit ça aurait été le Dieu la divinité et non pas Dieu tout seul, Dieu serait une, une tarjama de ilah possible ilah ama ah ben Allah le alif lam il a sa place et de toute façon, Ali Asma, Asma, euh, euh Alamiya, ce sont des noms propres, ça ne se traduit pas. D'accord On le répète souvent. Et le mot Allah est nettement, nettement, nettement plus connu que le mot Dieu. Tu vas en Angleterre, ils vont dire God. Allah, ils connaissent, ils connaissent pas Dieu. Tu veux aller en Chine, ils vont dire l'autre mot. Mais Allah, ils connaissent. Et Dieu et God, ils connaissent pas. Tu veux aller en Espagne, je sais pas comment ils disent. Dios. Ah, par exemple. Mais tu leur dis Dieu, je connais pas Dieu. Tu leur dis God, je connais pas, tu connais Allah, non, je connais Allah. Alors pourquoi le traduire Ça sert à quoi Tout le monde connaît le mot Allah. Dans tous les pays, Allah, les gens savent qui c'est. En islam, c'est la divinité. C'est lui. Après, ils ne reconnaissent pas son statut, mais le mot Allah, les gens le connaissent tous. Plus connu que les tarjamas que les gens veulent donner et se faire bien passer pour les gens ouverts. Non, je parle avec la langue des gens. On dit là, ah c'est bon, ça sert à rien. Quelqu'un ne connaît pas, tu lui expliques. Non. faut qu'il a connu, Allah est un peu facile. C'est très à la khafif la lisan. Il dire Allah, c'est facile. Il n'y a pas de difficulté. Dire ouais, il faut savoir prononcer là. Il n'y a que des lettres qui font sur le bout de la langue Vous voyez, à part le ha à la fin, et encore, si ne prononce pas en français, c'est pas grave. Les gens savent de qui tu parles. Ils disent Allah, tu <laughs> vois, avec le, le nom français. On sait c'est qui. Sinon, c'est que des lettres faciles à prononcer. Donc, il n'y a pas de difficulté à dire Allah. Il ne faut pas avoir honte de le dire devant les koufars. Il n'y a pas de honte à avoir. Aïb, tu as honte de nommer ton Seigneur devant les koufars, subhanallah. تعجب من هذا طيب ثم قال donc pour Allat On a dit c'est pris de al-ilah. Wa al-lat bi tajdid al-lam wa ta plutôt Non, ce serait ouais, al-lat ta. Tajdid al-ta. Ism li rajul salih yaruttu as-sawiq lil hajj. فلما مات عكفوا على قبره وبنوا عليه أستارا يعبده سقيف ومن حولهم Donc, Lat, avec Tajdetta et non pas Lem, Nam, c'était un homme qui était un homme pieux qui abreuvait les pèlerins. Et lorsqu'il est mort, les gens sont recueillis sur sa tombe. D'accord Et ils ont mis dessus des rideaux et autres. Jam Ça va bien. C'est Ascoro. والعزة مأخوذ من اسم العزيز وهي شجرة في وادي نخلة بين مكة والطائف عليها بناء وله أستار وصدنة عزة سبكيد العزيز يبقى ذلك الحاد من أسماء الله c'est un arbre qui se trouve dans la vallée de, du Nakhla, palmier, entre Mekka et Taif, sur lequel il y a un édifice. également des sadhana, ils sont comme des, dévots, des gens qui se consacrent au service de cette divinité. Ya'buduha Quraysh wa Banu Kinana, adoré par Quraysh et les fils de Kinana. Manat, ma'khuz min ism al-Mannan. C'est pris du ism al-Mannan. Wa yabina fi al-mushallil, je sais pas comment ça se prononce ce là. Je pense que mushallil عند كديد بين مكة والمدينة وكانت خزاعة والأوس وخزرج يعبدونها ويهلون منها للحج donc c'est une divinité qui se trouvait Dol à Kudayd entre Mecca et le Médina également qui est adorée par Jaza'a wa Aous wa Kharzaj une des tribus et même lorsqu'ils faisaient le Hajj il nommait son nom. Et tahlil, c'est le fait de dire La ilaha illallah. Et eux, ils prononcent autre que Allah avec cette divinité-là, lors du Hajj. Talbiya, il le faisait avec autre que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ukhra ay al-Mutaakhira. Wa diza, alors qu'il dit Alakum al-Zakar wa lahu al-Untha, tilka idhan qismatun diza. Est-ce que vous avez, vous, des garçons, des fils et lui des filles Il s'agit d'un partage inéquitable. Donc, Diza, c'est jaira et injuste. جائرة معنى ظالمة يقول في الشرح الإجمالي ينكر الله تعالى على المشركين عبادة الأوثان عامة Donc Allah Azza wa Jal réprimande les mushrikines pour leur adoration des idoles, de façon générale. وفي مقدمتها تلك الأوثان الثلاثة وهي اللات في الطائف et en premier lieu ces trois idoles qui sont Allat, Ataif والعزة في وادي النخلة ومنات في المشلل عند كوديد مش sais دي مشلل كما ça j'ai un مشي المشلل والله اعلم مش pas trouvé les donc il a blâmé ces trois là en pri- en priorité car c'était les plus connus à l'époque pour les arabes ويتحداهم في هذه الأصنام هل تنفع شيئا وتدفع ضر وتجلب النفع أما أنها مجرد أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان et Allah les défie de revenir vers ces, justement ces idoles pour voir ce que leur apporte un bien ou repousse un mal ou alors il s'agit il s'agit-il s'agit-il que de noms qu'ils auraient nommés eux-mêmes dont Allah n'aurait apporté aucune preuve comme c'est le cas de toutes les idoles وكذلك ينكر عليهم تلك القسمة الجائرة لو وقعت بين مخلوق ومخلوق وهي جعل جعلهم ما يكرهون من الناس الضعيفة لله عز وجل وما يحبون من الذكر لأنفسهم Donc également, il, a, il les a blâmés pour ce partage qu'ils ont fait, qui est injuste, qu'ils se sont attribués eux-mêmes les garçons, ils ont donné à Allah les filles. Les garçons sont pour eux, et les filles sont pour Allah. قال, car cela, même entre créatures, eux-mêmes n'avaient pas accepté cela pour eux-mêmes. Car les filles, en général, les gens préfèrent des garçons que les filles. D'accord قال فإذا كانت ظلما بين المخلوقين فكيف يجعلونها لله عز وجل Donc si cela aurait été injuste entre créatures, donc comment aussi le faire avec le créateur تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وتنزه عن البنان والبنا والبن... عن البنين والبنات et que Allah soit plus élevé de ce qu'il lui associe et à la base de purifier le garçon des filles à la base aslan d'accord ni garçon ni fille cependant les garçons ont un degré supérieur à celui des filles donc comment on te donner ce qui est meilleur pour eux ce qui est le moins bien pour Allah en même temps ils ont dit que les anges les malaïkas sont les filles sont les filles d'Allah ils ont fait des anges, des mala les ils fait des femmes. Alors que les anges sont des créatures, en réalité, masculines. Ils ne sont pas des hommes, mais des créatures masculines, car lorsqu'Allah Azzawajal parle d'eux, il emploie l'état masculin. Lorsqu'ils prennent la forme d'humain ils prennent la forme d'homme D'accord La forme d'homme Mais en réalité, ce sont des, créatures neutres, dans fait qu'ils ne se reproduisent pas, ni rien du tout. Tout cela, tu vois certains ulama comme Cheikh le dit, on dit que ce sont ni des hommes ni des femmes. Mais ce qui est venu comme sira dans le khitab nisbat sira al-muzakkara. C'est venu au temps masculin. Donc ce sont des créatures masculines. Quand on fait de dire que ce sont des femmes, cela est du couf. D'accord C'est-à-dire que ce sont des femmes, cela est du couf. يقول الفوائد وجوب انكار المنكر obligation de blâmer ce qui est répréhensible بطلان عباده الاوثان la fausseté de l'adoration des idoles وجوب تنزيه الله عن البنين والبنات qui est obligatoire de purifier Allah d'enfants ni filles ni fils رابعا فساد الفطره عند المشركين حيث اضافوا البنات الى الله مع كراهيتهم لها او لهن قاتلهن وهم يزعمون مع ذلك أنهم متقربون إليه ce qui montre comment la nature saine chez les mouchriquines a été corrompue du fait qu'ils ont attribué à Allah les filles alors qu'eux-mêmes détestent les filles et ils prétendent vouloir s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala donc comment cela n'est pas ma'qul c'est pas logique d'agir de la sorte يقول مناسبة الآيات الباب le rapport du verset par rapport au chapitre حيث دلت الآية على أن عبارة المشركين له لهذه الأوثان إنما كانت للطلب النفع والضر ودفع الضر الضرر Ce verset montre que les adorations des mouchriquines par rapport à ces idoles étaient dans le fait qu'ils voulaient repousser le mal et attirer un bien. فكل من تبرك بشجر أو كبر أو عبد غير ذلك قاصدا بذلك جلب النفع أو دفع الضر toute personne qui cherche la baraka auprès d'un arbre d'une tombe ou autre même une créature en voulant par cela attirer un bien, repousser un mal, ou à ressembler à ces mouchidikines dans leur shirk. Même si c'est pas avec al ou Al-Uzza, ou manah là, le fond du lac, de l'acte est le même. Donc le jugement sera le même. on ne regarde pas on va dire le détail, mais on regarde le fond. D'accord On regarde le fond. Le cause est le même, le ramel est le même, donc le jugement sera le même. يقول ملاحظة قيل عن اللات أنه رجل صالح كان يلت السويق للحج فلما مات عكفوا على قبره وقيل أن صخرة منقوشة والجنب بينهما أن الصخرة قريبة من القبر فشملها البناء فصار معبودا واحدا voyez, ben là, c'était dit que c'était un homme qui abreuvait les Hujjaj. Et après sa mort, les gens sont recueillis sur sa tombe. Et il était dit qu'il s'agissait d'un gros rocher, également, gravé. Et le diamant entre les deux, c'est que comme le rocher est proche de la tombe de cet homme, alors ils en ont fait un tout. Donc des fois, l'homme seulement est cité, et des fois, le rocher seulement est cité. Et en fait, c'est un tout. D'accord C'est un tout. C'est devenu une seule et même idole. C'est devenu une seule et même idole. هذا والجنب بينهما جوابا عن سؤالك قال الدليل الثاني عن نبي واقد الليثي قال قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يحكفون عندها وينوطون بها أصلحتهم يقال لها ذات أنوات فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها لسنن قلتم والذي نفسي بيديه كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه selon Waqid al إلى il a dit nous sommes sortis avec le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en conquête en bataille à Hunayn alors que nous étions encore fraîchement convertis et les mouchrikoun avaient un jujubier auquel ils accrochaient auprès duquel ils se recueillaient et sur lequel ils accrochaient leurs armes en vue d'obtenir la baraka qui était appelée Zat Anouat. celle de l'accroche donc nous sommes passés près d'un jujubier et nous avons dit au message d'Allah accorde-nous un Zat Anwat tout comme eux en ont un pour accrocher nos armes et avoir la baraka pour être plus fort pendant les combats. donc le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahu Akbar il s'agit certes là d'une condition vous avez dit par celui dont mon âme est dans sa main, comme on dit les fils d'Israël à Moussa, accorde-nous une divinité, comme eux également une divinité. Et il a dit, vous êtes un peuple qui, un peuple d'ignorants. Donc après, il a repris le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous allez suivre les pas de ceux qui étaient avant vous. Pas à pas. Apportez pas le de midi. Non. ما تمر بنا هذا الحديث حديث كنت تكون أخي لا أربع النووية لا ايوه على في اي مناسبه pour quelle raison هذا الزمن أشد الكفر من سابقه أشد شركا من السابقين من الأولين طيب شرح الكلمات إلى حنين لما حنين غزوة حنين لما تدي حنين qui a eu lieu après celle de Uhud, je crois. Hudatha Hardin Bikufrin, c'est-à-dire en fait fraîchement converti, sorti peu du kufr. Il y a peu de temps encore, c'est les kuffars. أي جديد في الإسلام يعكفون عندها أي يقيمون عندها للتبرك ils se recueillent en vue d'obtenir la baraka. Yanutun أي يعلقون ils accrochent ذات أنوات صاحبة أنوات ذات أنوات c'est celle sur laquelle on accroche ثم قال الله أكبر التكبير كلافة يريد بذلك تنزيه الله والتعجب من طلبه طلبهم هذا qu'il a fait ce takbir. Voyez Et cela par étonnement de leur demande. le takbir, c'est également un tanzih. Le fait de purifier Allah de tout manque de tout défaut. Et de tout égal. Car on dit que Allah est le plus grand. Le plus grand que tout. As-sunan ay Tradition. la tarkabunna ay tatabauna vous allez suivre man kana qablakum selon al-murad bihim al-yahud wa al nasara d'accord les gens du livre vous allez faire comme eux يقول في الشرح الإجمالي يخبرنا أبو واقد الليثي رضي الله عنهم وعنهم أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عزوه حنين وكبو واقد Waqid افهم كلا participé à la bataille de Hunayn avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وقد علموا أن المشركين سدرة يتبركون بها ويقيمون عندها ولجدتهم في الإسلام وعدم إحاطتهم بأهدافه طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة يتبركون بها ويقيمون عندها كما كان لأهل الجاهلية donc ils ont su que les mushrikoun avaient justement cet arbre sur lequel ils accrochaient leurs armes pour avoir la baraka et comme ils étaient nouveaux en islam et qu'ils n'avaient pas cerné tous les objectifs de l'islam alors ils ont demandé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il leur accorde un arbre de baraka comme les mushrikoun en avaient un فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطلب وكبر الله ونزهه عن مثل هذا donc le Nabi sallam en fut surpris de leur demande et de là il fit le takbir le tanzih pour ce soit de leur part وأخبرهم أن طلبهم هذا منه مثل طلب بني إسرائيل من موسى حينما طلبوا منه أن يجعل لهم إلها يعبدونه غير الله et il les a informés justement qu'ils ont demandé, qu'ils lui ont demandé à lui, au Nabi sallam, tout comme les fils d'Israël ont demandé à Moussa auparavant, une divinité qu'ils adoraient en dehors d'Allah. فبعدما أنجاهم من Pharaon wa قومه et cela après que Pharaon, euh, Allah les ait sauvés de Pharaon et son peuple ils ont demandé quoi à Moussa جلنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم كنتم تجهلون إن هؤلاء متبر ما فيهم وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وأفضلكم على العالمين إذ أنجاكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب الآيات سورة الأعراف ثم أخبر أن هذه الأمة ستعملون ستعمل عمل اليهود والنصارى في كل شيء من الشرك وغيره Ensuite, il a informé cette communauté de l'islam imitera les gens du livre en toutes choses, dans le shirk et dans autres. Dans le shirk qu'ils font, et dans les péchés qu'ils font, les comportements qu'ils ont, les vêtements qu'ils mettront, et les coutumes qu'ils auront. Que les musulmans suivent les gens du livre en tout. Ils les imitent en tout. Il est رحمه الله يقول الفوائد استحباب إظهار ما يدفع الغيبة حيث قال نحن حدثاء هذا بالكفر qu'il est recommandé de citer les détails qui pourront emmener tout mauvais soupçon à ton égard. Car là, Abu Waqid al-Laythi, il a bien précisé pourquoi c'est arrivé, du fait qu'il était nouveau en islam. Pour qu'on comprenne un peu. Car le nouveau converti a encore en lui des choses qu'il ne connaît pas, qu'il ignore, et qui pourraient l'amener à faire des transgressions, sans le savoir. Tant qu'il est ignorant, il peut te pardonner. Une fois qu'il a su, il doit arrêter. Tout comme eux, les sahaba, ont arrêté sur le champ. Donc quelqu'un qui est nouveau en islam, des fois, il faut pas se précipiter sur lui. patienter, lui expliquer les choses clairement. Il peut avoir des paroles surprenantes. Des choses qu'il n'a pas encore assimilées. Donc c'est important. ثانيا صعوبة انتزاع العادات من نفوس البشر que les anciennes coutumes s'accrochent chez l'homme. Les choses qu'il faisait auparavant, ça reste chez lui. Et il faut du temps pour qu'il s'en débarrasse. ثالثا أن الاعتكاف من أنواع العبادة que le recueil est une forme de ibada. رابعا يعذر الجاهل بجهله إذا ابتدع بعد العلم que l'ignorant est excusé par son ignorance si jamais il cesse après avoir su son erreur خامسا تحريم التشبه بأهل الجاهلية من مشركين وغيرهم l'interdiction de ressembler aux gens de la jahiliya parmi les mouchtikines et autres les gens du livre ثالثا جواز قول الله قول الله اكبر en التعجب qui lui permet de dire de faire le takbir parce qu'on est surpris une chose سابعا وجوب صد الذرائع l'obligation de fermer les portes, de couper l'herbe à la racine, directement. T'attends pas que l'arbre pousse pour le, couper, mais directement, tu l'arraches de sa racine, pour fermer les portes. anna shirk fi que le shirk va également se dérouler dans cette communauté de l'islam. Tasi'an jawaz al-halaf ala al-futia, qui lui permet de jurer, parce qu'on fait une fatwa. jawaz الحلف بدون استحلاف المصلحة qu'il est permis de jurer sans même qu'on te le demander s'il y a un intérêt derrière. Car à la base on ne jure que sur la demande. Je parle pas de la yamine, hein, je parle de quand quelqu'un il parle. Tu fais ça Je dis non, j'ai fait ça. C'est vrai, tu as fait ça Wallah, j'ai fait ça. Pour affirmer, montrer que vraiment tu l'as fait la chose. هادي عشر أن هذه الأمة استعملوا كل ما عمله اليهود والنصارى. Cette communauté agira comme ont agi les Yahoud et les Nasara. ثاني عشر أن ما ضمت به اليهود والنصارى تحذير لنا que ce qui a été blâmé et reproché aux gens du livre avant nous est un avertissement pour nous également, comme on l'a expliqué déjà. Donc les versets employés pour les Yahoud et Nasara sont valables pour nous également dans l'avertissement de ne pas agir comme eux. مناسبة الحديث الباب حيث دل الحديث على أن اتخاذ الأحجار للتبرك والعكوف عندها شرك فيدخل فيه كل وكل ما تبرك به من شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك الحديث montre que ce qui est pris pour avoir de la baraka ou le fait de se recueillir est de shirk. Ça rentre dedans les arbres, les pierres, les tombes et autres. Car la baraka, c'est Allah qui l'accorde. Et il y a des causes de baraka. Donc prendre cette baraka dans autre qui n'est pas une cause reviendrait à ce qu'on avait dit auparavant. Ou alors dire que cette chose en elle-même apporte baraka, Cheikh akbar. Alors neuf qaïda, neuf tafsil. Comme le font par exemple les Nasara avec leurs pesticides, leurs prêtres. Mon père me dit c'est moi, par exemple. Il peut rien faire lui pourtant. Ou kazalik, mon père, pardonnez-moi, comme ils disent, ils vont le voir, ils font leur confession, de tous les péchés qu'ils ont fait dans l'isoloir, là, et après il dit pas, mon fils, tu es pardonné. Qu'est-ce que t'en sais Qui tu es pour pardonner Peut-être que tu fais pire que lui, toi, encore. Amma l'istighfar, pas besoin de gens chez nous, l'islam. Nastaghfir bien il Allah azza Par nous-mêmes, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne pardonnons personne. Par contre, il est permis de demander doha. à quelqu'un. Sans quoi l'istighfar de Tauba se fait par soi-même. يقول ملاحظة remarque يقول كثير في الأزمنة الأخيرة وكثر عفوا في الأزمنة الأخيرة التبرك بيارك الصالحين وتمسح بهم وبثيابهم وب تحنيكهم للأطفال قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا باطل لأن مثل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره بدليل أن الصحابة لم يفعلوه مع غيره ولا في حياته ولا بعد وفاته والصحابة أحرص منا على اتباعه صلى الله عليه وسلم والاعتداء بسنته لدي a dit à on voit beaucoup de gens qui cherchent la baraka par la sueur des gens pieux, ou le fait de les toucher par leurs vêtements, ou le tahnik, c'est le fait de toucher son palais avec une chose sucrée, tamr, comme l'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec l'enfant de Abu Talha. Et cela est faux, car cela était khas pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, seulement pour lui. Car les Sahaba ne l'ont pas fait, ce n'est qu'avec lui dans ce vivant, ils n'ont fait avec personne après sa mort. Car des relèvements ont fait des allades dans ce bab-là, comme, مثلا, Nawawi ou Al-Hafiz ibn Hajar, qui disent qu'il permet de chercher tabarruk auprès des salihin, des gens pieux. Et ça, c'est faux. Ça, c'est un bœuf qui mis au shirk. Et il ne reste plus rien du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Plus de vêtements, plus d'ustensiles, plus rien. Après sa mort, c'était faisable. Toutes les choses qu'il a touché, qui était à lui, chez le tabarruk. Naam. C'est un ballon fait. Même avec son crachat, avec l'eau, de ses ablutions, tout ça. Naam. Sa sueur et tout. Mais après sa mort, les gens ne sont pas allés voir Abu Bakr pour faire ça avec lui, alors qu'il était le meilleur des hommes après l'NBA, ni avec Omar, ni avec personne. Le technique, toi, tu peux le faire à ton enfant toi-même, mettre un truc sucré dans le palais. Mais aller voir un homme pour le faire pour toi, là, là, t'as pas à le faire. Toi, de toi-même, non. Pour lui donner un goût sucré dans la bouche. Et c'est pas une baraka que tu veux. D'accord C'est pas une baraka. Mettre un truc sucré dans la bouche directement. Tamr, c'est pas de tamr, du miel, une chose sucrée. Hmm? mais pas le tabarruk. Pas le tabarruk. Non. Et je pense que à ulama que tu ne le fais pas du tout. En tout cas, le fait de le faire juste pour la sunna, il n'y a pas de tabarruk dedans, ça ne même pas au shirk. Et certains disent que c'est khas pour le Nabi sallallahu alayhi wa Et apparemment, des salaf l'ont fait après lui. والله تعالى اعلم مفهوم هذا طيب الى هنا والحمد لله رب العالمين